פרק ו. העיזו בני בנימין מקרב ירושלים, ובתקוע תקעו שופר, ועל בית הכרם שאו מסעת, כי רעה נשקפה מצפון, ושבר גדול. הנבה והמעונגה, דמיתי בת ציון. אליה יבואו רועים, ועדריהם תקעו עליה אוהלים סביב, רעו איש את ידו. קדשו עליה מלחמה, קומו ונעלה בצהריים, אוי לנו, כי פנה היום, כי יינטו צללי ערב. קומו ונעלה בלילה, ונשחית ארמנותיה, כי כה אמר אדוני צבאות, כרתו עצה ושפכו על ירושלים סוללה, היא העיר הופקד, כולה עושק בקרבה. כהכיר ביר ממיה, כן הכרה רעתה, חמס ושוד יישמע בה, על פניי תמיד חולי ומכה. היבשרי ירושלים, פן תקע נפשי ממך, פן אשימך שממה, ארץ לא נושבה. כה אמר אדוני צבאות, עולל יעוללו כגפן שארית ישראל, השב ידך כבוצר על סלסילות. על מי אדברה ואעידה וישמעו? הנה ערלה אוזנם, ולא יוכלו להקשיב. הנה דבר אדוני היה להם לחרפה, לא יחפצו בו. ואת חמת אדוני מלאתי, נלאיתי החיל, שפוך על עולל בחוץ, ועל סוד בחורים יחדיו, כי גם איש עם אישה יילכדו, זקן עם מלא ימים, ונסבו בתיהם לאחרים, שדות ונשים יחדיו, כי אטה את ידי על יושבי הארץ, נאום אדוני. כי מקטנם ועד גדולם כולו בוצע בצע, ומן נביא ועד כהן כולו עושה שקר. וירפאו את שבר עמי על נקלה, לאמור שלום שלום ואין שלום. הובישו כי תועבה עשו, גם בוש לא יבושו, גם החלים לא ידעו, לכן יפלו בנופלים בעת פקדתים ייכשלו, אמר אדוני. כה אמר אדוני, עמדו על דרכים וראו, ושאלו לנתיבות עולם, איזה דרך הטוב הולכו בה, מצאו מרגוע לנפשכם, ויאמרו, לא נלך. והטימותי עליכם צופים, הקשיבו לכל שופר, ויאמרו, לא נקשיב. לכן שמעו הגויים ודעי עדה את אשר בם. שמעי הארץ, הנה אנוכי מביא רעה אל העם הזה פרי מחשבותם, כי על דברי לא הקשיבו, ותורתי וימאסו בה. למה זה לי לבונה משבה תבוא, וקנה הטוב מארץ מרחק, עולותיכם לא לרצון, וזבחיכם לא ערבו לי. לכן כה אמר אדוני, הנני נותן אל העם הזה מכשולים, וכשלו בם אבות ובנים יחדיו, שכן ורעו, ואבדו. כה אמר אדוני, הנה עם בא מארץ צפון, וגוי גדול יעור מירכתי ארץ. קשת וחידון יחזיקו, אכזרי הוא, ולא ירחמו, קולם קיים יהמה, ועל סוסים ירכבו, ערוך כאיש למלחמה, עלייך בת ציון. שמענו את שומעו, רפו ידינו, צרה החזיקתנו, חיל כיולדה. אל תצאו השדה, ובדרך אל תלכו, כי חרב לאויב, מגור מסביב. בת עמי חגרי שק, והתפלשי באפר, אבל יחיד עשי לך, מספד תמרורים, כי פתאום יבוא השודד עלינו. בחון נתתיך ועמי מבצר, ותדע ובחנת את דרכם. כולם שרי סוררים, הולכי רכיל, נחושת וברזל, כולם משחיתים המה. נחר מפוח מאש תם עופרת, לשווא צרף צרוף, ורעים לא ניתקו. כסף נמאס קראו להם, כי מאס אדוני בהם.